I nakon tjedan dana e, male pauze zbog e, uskršnjih blagdana, evo nas ponovno u emisiji Eko Eho. Danas e, za promjenu imam samo Denisa, dakle Denis je jedini gost u emisiji, ali potrudit ćemo se da bude sadržena kao i uvijek. Denis, dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Mrežnice. Evo, djevojke nisu mogle, nešto su malo bolesne. Da, pozdrav i njima, želim im brzo da ozdrave. E, evo, u današnjoj emisiji imamo odgovor na jedno pitanje iz prošlih emisija koji je došao službenim putem, pa ćemo malo o vodama, s obzirom da je nedavno bio svjetski dan voda, a ujedno nam se bliži i dan planeta Zemlje. Pa ćemo malo i o upravo toj akciji e, o čistki 21. ovog mjeseca, nešto malo o mjerenju e, kvalitete zraka u Kalovcu što smo čuli u, i u našim vijestima u 9.15, a naravno za vrijeme emisije vi možete postaviti i pitanje na koje će ili Denis Frančišković koji je danas gost iz Ekopana odgovoriti odmah, a ako to nije moguće za sljedeću emisiju ili već neku drugu nastoja će dobiti valjani odgovor za ono što vas zanima. Inače sva vaša pitanja tijekom svog ovog vremena možete postaviti i na telefon e, to je zeleni telefon 062 123 456, a cijena poziva je jednaka kao da zovete susjedu u drugom stanu, dakle potpuno je e, to istovjetno svim onim uslugama koje i inače vam naplaćuju. Denis, e, umjesto evo ženskog uvoda, danas jedan muški uvod, radi se o vodama. Pa da, evo ga, s obzirom da je nedavno bio i svjetski dan e, voda i uvijek, s obzirom da je ekološko društvo PAN, e, zajedno s partnerom gradom Karlovcom završava jedan projekt e, izrada lokalne agende za zaštitu upravljanje karlovačkih rijeka i s obzirom na probleme voda, Htjeli bi malo priče danas o vodama, neke ovako zanimljivosti i informacije nevezano za vode i zapravo osvještiti građane na neki način o potrebi zaštite i očuvanja naših voda kao prirodni resurs bez kojeg nema života i što je smatramo vrlo bitnim. Tako da evo ga nedavno izvršeno jedno istraživanje javno u Europskoj uniji gdje je velika većina e, građana u Europskoj uniji izrazila zabrinutost e, za vode i kvalitetu voda. Slijedom toga evo mogu reći neke ovako općenite informacije koje možda ljudima su manje ili više poznate. Tako da, evo ga, sljedeće, to je znači ukupne količine vode na zemlji, e, od ukupnih količina 97% su slane vode, a preostali 3% su slatke vode. Otprilike od toga je 70% e, vode zaleđeno u polarnim kapama, dok 30% e, je vode zastupljeno kao vlaga u tlu ili nalazi se u, u podzemnim vodonosnicima. E, što se tiče slatke vode, e, manje od 1% ukupne slatke vode je raspoloživo za direktnu upotrebu građanima. To ovako zvuči poprilično e, zastrašujuće s obzirom da je nama voda dostupna svaki dan i u svakom trenutku, a zapravo vidimo da samo manje od 1% zapravo u svijetu vode dostupno i zato je vrlo bitno da se voda kao prirodni resurs očuva i zaštiti. Što se tiče globalne upotrebe vode, 70% otpada na poljoprivredu, 20% na industriju, a upotreba u kućanstvu iznosi oko 10%. E, dijete rođeno u razvijenim zemljama konzumira 30 do 50 puta više vode nego dijete u zemljama u razvoju. Procjenjuje se da će 90% e, od 3 e, milijarde ljudi očekivanog porusta do 2050. živjeti u zemljama u razvoju. E, svjetska kriza vode nije povezana sa fizičkim nedostatkom vode, nego sa neuravnoteženim odnosima snage, siromaštvom i srodnim jednakostima. Mogu nabrojati neke od najvećih potrošača vode na zemlju, to su Indija, Kina, SAD, Japan, Meksiko, Ruska federacija. Procjenjuje se da se do 2050. godine crpljenje vode će porasti za 50% u razvijenim zemljama, a 18% u zemljama razvoju. E, godine 2030 47% svjetskog stanovništva živjet će u područjima visokog vodnog stresa. Procjenjuje se da će do 2030. urbano stanovništvo porasti za oko 1,8 milijardu u usporedbi sa 2005 te će tako činiti 60% svjetske populacije. E, ono što još mogu reći znači da iako su u Europskoj uniji i e, znači provodi se već zadnjih 15 godina jedna novi smjer recimo vodne politike, vidjelo se da to nije dovoljno, da se trebaju e, recimo to tako radikalni potezi učiniti u očuvanju vodnih resursa i da će voda biti stvarno jedan prirodni resurs e, koji je ugrožen, a bez kojeg nema života i bit će vrlo bitan u narednim, znači budućim godinama. Zato moramo stvarno podignuti razinu svijesti svih u društvu u potrebi očuvanja naših voda svakako evo to se uglavnom opetovano ponavlja i dok ne uđe jednom e, zaista iz e, ovih svih elaborata u praksu e, bit će, bit će kritično. ono što smo mi čitali u vijestima u 9.15, a evo jučer je obznanjeno da će grad Karlovac uskoro mjeriti kvalitetu zraka, a vezano za neke promjene, pa o čemu se tu Denis radi? Pa to se radi, evo s obzirom, znači radi se o crpnoj stanici gaza, mogu reći u ime ekološkog društva PAN da, da smo mi već i tijekom zimskih mjeseci zaprimili pozive e, građana vezano za širenje smrada, odnosno neugodnih mirisa iz područja te crpne stanice E, mogu reći da smo mi tamo bili jednom kada se to, znači, ti mirisi širilo, stvarno je apsolutno nepodnošljivo, postojali su neke, e, neki navodi u kojima mi raspolažemo da dolazi do ispuštanja određenih e, tvari u zrak koje mogu ugroziti zdravlje živote građana. Građani su se osjećali vrlo zabrinuti i nesigurni i temeljem toga znam da su sami neki od građana podnijeli prijave inspekciji i podnijelo je također i ekološko društvo PAN i vidimo znači da je trenutno inspekcija naredila gradu mjerenje kakvoće zraka. Mogu samo izraziti ovako pomalo čuđenje s obzirom da to 15. već grad e, ožujka e, znači da je ta odluka donešena 15. ožujka, da je tek objavljena e, praktički jučer na stranicama grada, što je onako poprilično dugo razdoblje za objavljivanje takve informacije, a tiče se pod zaštite javnog nekog interesa. A ništa, sad čekamo rezultate inspekcijskog nadzora, vidjet šta se tamo dešava i onda temeljem tog e, inspekcijskog nadzora ćemo eventualno dalje postupati. Dobro o toj sporosti, <laughs> a ču, te stepenice uzbrdo, nizbrdo mm. pravi ima toga za hodati. Kad smo već na Gazi, e, evo, malo smo prije govorili o ovoj predsjetnoj stanici. E, imali smo prije tjedan, u stvari dva tjedna, upit e, vezan za radove oko kolektora na Gazi i o gotovo neomogućim uvjetima u kojima se tamo živi. Evo, dobili te i službeni odgovor. Da, dobili smo, ovo prethodno za širenje ovog smada, to je crpna stanica, to je na korani tamo, to je znači, to nije ova na gazi, sam da, da ispravimo. Ovaj, e, a ovo što se tiče na gazi, znači dobili smo odgovor pismeni od e, odvode i kanalizacije, znači za one građane koji to ne znaju, da, su, da je održan sastanak između predstavnika grada, vodovoda i kanalizacije, gradski četvrti gaza, Štrabaga kao izvođača i Akvaterma kao podizvođača radova. U odgovoru nam je znači rečeno da završe, radovi oko završetka pročišćivača i dijelova njegovih će biti u roku dva tjedna, a da će znači radovi na uređenje prometnice i svega toga biti u, roku od 4 do 5 tjedana. Tako da evo građani sad mogu znati otprilike kada će se ta njihova agonija završiti. Dobro, evo, dobra vijest, bez obzira što to traje već pa i traje i traje. Traje, da. 21. E, travnja je najavljena e, čistka, pa možda čisto da malo to podebljamo da čujemo i reklamu. Zelena čistka počinje. Velika akcija čišćenja održat će se u subotu 21. travnja u samo jednom danu. Postali smo dio globalnog pokreta, pa pokažimo što možemo. Stoga dođi, zasuči rukave i očisti Hrvatsku od otpada. Više informacija možete saznati na www.zelenacrtica.cistka.org Eko Eho Emisija na radio mrežnici srijedom u 11. E da, evo čuli smo i reklamicu kojom e, se pozivaju građani, pa Denise još malo detalja nije na odmet. Pa da, evo ga, 21. znači taj dan zelena čistka, znači kada se svi, zapravo e, akcija na globalnoj razini u cijelom svijetu, kada na taj dan se svi, znači e, građani zapravo priključuju akciji čišćenja divljih odlagališta, to je već nešto što je u svijetu onak poznato kao akcija. Ove godine Hrvatska se također priključila i i evo ga, i ekološko društvo PAN se priključilo toj akciji koji će znači očistiti ne znamo točno još koliko, ali pojedine znači divlja odlagališta. E, znači znam i da na području grada Dugarece će se to isto raditi u organizaciji Gidre između ostalog, tako da zapravo svatko u svojoj lokalnoj zajednici se može priključiti tome. Ako treba za neku koordinaciju informacije ili pomoć pri organizaciji mogu se obratiti i kod nas u ekološko društvo PAN. Uglavno cilj akcije je zapravo potaknuti građane da taj dan e, jednom skupnom akcijom se počisti ta divlja odlagališta kojih nažalost ima ono nebrojeno e, i mogu reći da, da smo mi poslali poziv prije jedno dva mjeseca da nam se građani javljaju sa lokacijama tih divljih odlagališta, zaprimili smo ih dosta E, onim građanima znači, koji sada razmišljaju zašto još nije ništa učinjeno po tim prijavama, mi smo čekali znači, ovaj dan, ne, tako taj 21 gdje će biti pojedina odlagališta očišćena, a sve ova odlagališta koja naravno ne budemo mogli još čistiti, te prijave, znači to će biti prosljeđeno inspekciji zaštite okoliša, tako da mogu najaviti ovak javno inspekciji zaštite okoliša da će u naredno vrijeme dobiti sigurno jedno 15-20 prijava vezano za protupravno odlaganje otpada, ilegalno odlaganje otpada. A još uvijek nije kasno da se prijave lokacije? Ne, nije, nije jasno. Mislim, to je zapravo nešto što će trajati poslije te akcije. Taj dan će biti konkretna akcija, ali i dalje znači pozivamo građane da prijavljuju takva odlagališta, da ih eventualno fotografiraju, da nam šalju te lokacije. Mi ćemo ili u narednim nekim akcijama čišćenja ta odlagališta čistiti ili ćemo ih proslijediti znači nadležnim tijelima za postupanje. E, kud treba prijaviti, na koji telefon, na koji mail, evo možda nije zgorega i to reći? Pa mogu direktno, znači na naš zeleni telefon, znači prijaviti, mogu nam na našim web stranicama imaju i naš e-mail, znači mogu ili tamo poslati, na bilo koji način nas kontaktirati i poslati nam informacije vezano za lokacije divljeg odlagališta da nam ova lijepa zemlja bude što čišća. Tako je. 062123456 je broj e, ovog telefona i rekao, već e, nema tu nekih posebnih troškova, jednostavno gradska e, tarifa je u pitanju, a oni koji postavljaju evo, pitanje na taj broj, a i niko im se osobno javi ako ga snime, neka ostave i podatke, odnosno kontakt na kojih se može kontaktirati oko eventualnih pojašnjavanja nejasnoća ili o naravno odgovoru na njihovo pitanje. Isto tako, ovi dragi slušatelji, evo 842666, 842667 e, brojevi telefona su na koje sad možete izravno postaviti pitanje Denisu Frančiškoviću iz Ekopana, ako vas nešto muči, tišti, ako imate neki ekološki problem za koji ne znate baš kut kako se e, kome obratiti, ovo je možda najkraći i najefikasniji put. Mi ćemo pričekati naravno još malo e, vaš, e, vaša pitanja, iako nemamo puno vremena, nekako danas je bilo puno tema, pa... Da mi pa da, do, dosta je ovako <laughs> aktualnosti, ono, tako da, tak da nismo baš jedno stigli, a sad ono, nek, nek, građani možda još odmare od ovih da, iako evo, zna se dogoditi kako to kod nas inače bude sa malo, kako ja kažem, kasnim paljenjem, da kad nam vi odete iz studije, tek onda kreću pitanja, pa evo, mi zapišemo istina, ali to uglavnom za sad nije bilo nešto što bi... No. Pa vi, mi možemo evo, reći da na temelju eh, građani onak još uvijek imaju, možda im je malo nezgodnije se javiti direktno u eter i prijaviti neki problem, pa nas znaju zvati ili neposredno nakon emisije u naš ured, što mislim mi u svakom slučaju želimo hrabri da to učine. Njihova anonimnost je potpuno zajamčena kada prijavljuju neki problem i tako da stvarno evo imaju mogućnost nas nazvati ako već ne žele javno u eter nešto prijaviti to učine na naš zeleni telefon. Halo, halo. Evo imamo jedan poziv. Dobar dan. Evo jedan problem recimo ne vredi prijaviti. Kako? mislite? Igralište u Grabriku, Zvonimira. Dobro. Dečko od kakvih 20 godina voda bijelog labrada. U pješčanik, dijete od dvije godine na ljuljački, psa do djeteta, svi prigovaraju bake, mame, oni ništa, veli šta, šta vas nije vaše. Pa hm. nevjerovatno. Pa, Ko je tu nadležan? A nadležno je komunalno redarstvo, vrlo jednostavna situacija. ono, oni bi naravno trebali, trebalo bi izaći na teren i postupiti prema odredbama o komunalnom redu grada Kalovca, gdje je vrlo jasno napisano koje su obveze vlasnika pasa, znači šta smiju, šta ne smiju desnici i koje su novčane kazne zapriječene za to ako se ne poštuju te odredbe. To je vrlo jednostavno. Evo sad ja znam da je praktični, praktična situacija je tu možda malo problematična jer tu osobu treba znači dotičnom trenutku baš znači da, da. da on je već pola puta prema grabriku ali znam da znam te ono jednostavno ono mora e, mislim to, ja znam da je to praktični problem jer ako se oni ne pojave u tom trenutku tamo gdje se to dešava onda je to praktički poslije nerješiva situacija da, evo to je igralište, recimo gledam sad ide grupa djece iz vrtića Grabrić na to igralište i budu po sat vremena do ručka. To su djeca 3 4 godine igraju se u tom pješčaniku na tim malim konjićima, ljuljačkama. Da, mislim ja jedini... Okolo je tako veliko polje da može s njim proći da nikom... Da, da, nažalost evo ja mogu reći stvarno da pojedini, pojedini ima ih stvarno odgovor a pojedini vlasnici e, pasa, ja znam da su im i pojedine površine ograničene za kretanje, ali su stvarno pojedini vlasnici se neodgovorno ponašaju i trebali bi poštivati pogotovo ta dječja igrališta gdje je, eksplicitno znači zabranjeno vođenje i dovođenje pasa. Ovaj, mogu jedino reći, evo, gospođi dat broj komunalnog redarstva i komunalnih redara, pa eventualno u nekoj narodnoj situaciji da ih kontaktira i da ih zatraže da istog trenutka izađu na mjesto ono događaja. Na... Dobro, hvala vam Evo, broj je... Znači, evo, broj komunalnih redara je 628177 ili 628222 ili 628174 a od, odjela komunalnog redarstva i možete ih na 628131. Znači, ponekad se ne javljaju na sve telefone, pa sam zato ovaj, rekao ovih 3-4 telefona na jedan od tih bi trebali ih dobiti. Mislim, morali bi se javiti. Dobro. Dobro, hvala vam lijepa. Hvala vama. Hvala vama. Evo, Denis, eh, na kraju smo imali pitanje. Vrijeme nam je lagano iscurilo kao što voda curi već svih ovih <laughs> tisućljeća, a nadamo se da će i u budućnosti. Sljedeća emisija na programu točno za 8 dana, a vi koristite i eko, odnosno zeleni telefon 062 123 456. Naš današnji gost bio Denis Frančišković iz Ekopana. Denis, hvala lijepa. Hvala vama, pozdrav svim slušateljima. Eko Eko Eko Emisija na radio mrežnici, srijedom u 11. Querschnittsein.